Збуряковів далі зблід і мало не вистрибнув на ходу з трамвая. Ірина тоді не могла цього пояснити, і Тищенко теж. А тепер пояснив і розсміявся в думці. І коли в черзі за ним став дядько у фуфайці та в шапці, одразу видно роботяга. І, побачивши його пляшки з під коньяку та шампанського пробуркотів дурні гроші, заснявся знову. Гумор забронював його душу міцно. Він вернувся додому, кинув на стіл три карбованці 75 копійок і сказав, це ми обміняємо на динари. І вона зрозуміла. Надійшли документи на туристську поїздку до Йогославії, які вони заповнили так давно, що вже й призабули про них. Вона невимовно зраділа цим путівкам. Їй здалося, що це той місточок, по якому вона забіжить від ірші далеко-далеко, від отого силового поля, і воно залишиться тут або зруйнується зовсім. Час з'їдає й не такі поля. Так спочатку їй здалося. Укладання чемоданів далека дорога, митниці, знайомства в групі, Сергій віддаленів. Вона бачила його, як бачать людину за штафетом, коли кудись швидко йдуть. А далі Плітвіцькі озера з голубою, ніби підфарбованою синькою, водою, на яку вони тільки дивилися, а багаті американські мисливці у високих чоботях кудись відпливали в моторних човнах. І гамірливий Сараєво, де на базарі золотарі інкрустують дорогі східні сервізи, а продавці пропонують купити на згадку велетенські страшні ножі з костяними колодочками. І старовинний спліт з вузенькими вуличками та старовинними майже ровесниками римського колізею будинками. І нарешті розкішний дубровник. Щоправда, все, на що Ірина дивилася, вона бачила не тільки своїми очима, а ще чиїмись, оцінювала, захоплювалася, осуджувала. Вона знала, що не поділиться своїми враженнями, і від того почувала якусь неповноту мандрівки. Кілька разів надто вночі, коли лежала зморена і не могла заснути, її охоплювала справжня туга, майже розпач, і вона невимовно страждала. А коли нарешті занурювалася у нетривкий сон, їй привиджувалися страхіття, і вона прокидалася. Тищенко теж спав погано. Казав, що йому здається, ніби під череп натовкали вати. У Дубровнику вони кілька днів відпочивали. Жили в невеличкому готелі біля самого моря, їздили на острів, колишній Лепрозорій. Поїхали в океанарій, оглядали славнозвісну галерею творів Миштровича. Людей у цій порі на курорті було мало, в готелі тільки вони та якісь німці, котрі зрання до вечора сиділи в барі і пили то црвене, то бяле вино. А море шуміло, море клекотіло. Погода була штормова, і величезні білі вали падали важким громаддям на пляж, на скелі били в стіну гранітного молу. Вона годинами дивилася на море, і часом їй хотілося плакати. Таке воно було грізне і байдуже. І зовсім беззахисним здавався маленький кораблик на обрії, який то пірнав у сиву піну, то знову виринав і неухильно повз кудись за обрій. Море пахло гостро, підбурливо. Одного разу воно викинуло їй до ніг мертвого морського їжачка.